บุ๊กทูสิบเซเจเซเจเมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ Ieri, azi, mâine. Ieri, azi, mâine. เมื่อวานเป็นวันเสาร์ Ieri a fost sâmbătă. Ieri a fost sâmbătă. เมื่อวานดิฉันไปดูหนัง Ieri am fost la cinematograf. Ieri am fost la cinematograf. หนังน่าสนใจ Filmul a fost interesant. Filmul a fost interesant. วันนี้เป็นวันอาทิตย์ Azi este duminică. Azi este duminică. วันนี้ดิฉันไม่ทำงาน Astăzi nu lucrez. Astăzi nu lucrez. ดิฉันอยู่บ้าน Eu rămân acasă. Eu rămân acasă. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์มุ่งเนยเสเต้ลุนีมุ่งเนยเสเต้ลุนพรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีกมุ่งเนลูกเรซดินโนวมุ่งเนลูกเรซดินโนวดิฉันทำงานที่สำนักงานเยวลูกเรซลาบิโรเยวลูกเรซลาบิโร คนนั้นคือใคร Cine este acesta? Cine este acesta? คนนั้นคือปีเตอร์ Acesta este Peter. Acesta este Peter. ปีเตอร์เป็นนักศึกษา Peter este student. Peter este student. คนนั้นคือใคร Cine este aceasta? Cine este aceasta? คนนั้นคือมาธา Aceasta este Marta. Aceasta este Marta. มาธาเป็นเลขานุการ Marta este secretară. Marta este secretară. ปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกัน Peter și Marta sunt prieteni. Peter și Marta sunt prieteni. Peter este prietenul Martei. Peter este prietenul Martei. Marta este prietena lui